آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما mu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fatoyin rahama shirin da ke amsa tambayoyinku da kuke aikowa a wannan rana ta asabar daya ga watan fabrairun shekara ta 2014 wanda ya zo daidai da daya ga watan rabi isani shekara ta 1435 bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina kuma kamar da aka saba dai ba sauraro kuna aiko da tambayoyinku ne a kan lambobin waya hudu. hudu daya uku wato takwas 080 biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma cikin lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida shida hudu daya hudu biyar biyar wato sifiri bakwai sifiri uku shida shida hudu daya hudu biyar biyar ko kuma ta email akan fatirahama at yahoo.com ko kuma ta kan mu na facebook wato rama radio facebook a dandalin rahama masu raro sunana anas idris hassan wanda zan jagorance ku a cikin wannan shiri kuma kamar yadda aka saba muna tare da dr sheikh muhammad sani umari lemo malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci na jami'ar bayero da ke nan kano akar makalla bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala wa sahabatihi ajma'in amma ba'd dan uwa masu sauraron mu assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh manzo sallallahu alaihi wa alihi ya kasance kamar yadda Aisha radiyallahu ta'ala anha take fada cewa idan ya tashi sallar dare yakan bude sallarsa da fadarsa yakan ci Allahumma rabba jibra'il wa mika'il wa israfil عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وتوكن شاء اللهم رب جبرائيل وميكائيل يا الله وبنجزن جبريل دا ميكائيل دا إسرافيل فاطر السماوات والأرض وند يا هلتي سمي دا قسى عالم الغيب والشهادة مثلا أبن دا يكي قوية دا وند يكي سرري anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun kai ne kake hukunci tsakanin bayinka dangane da abin da suka kasance suna sabani akan sa ihdini li makhtulifa fihi min al bi iznik ka shiryar da ni game da abinda aka yi sabani akan sa da izininka innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim domin kai kake shiryar da wanda kaso zuwa ga tafarki madaidaici manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ta'ala ya zabe shi ya tsarkake masa zuciyarsa ya tsarkake masa harshensa ya tsarkake masa tunaninsa ubangiji ta ala yake cewa najmi idan hawa ma dalla sahibukum ma gawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyin yuha Allah ce ma dalla sahibukum ma ku ko abokinku bai bace ba wa ma gawa kuma bai halaka ba wato ma balla bai bace ba bai zama yana yin aiki bisa jahilci ba wa ma gawa kuma bai zama yana yin aiki bisa ganganci ba ko kuma bisa taushe ko danna ilimi wa ma yantiku anil hawa ko bai kasance yana furci da san zuciya ba in huwa illa wahyin yuha duk abin da yake fada ba wani abu ne face wahayi da aka yi masa ubangiji ta'ala ya tsarkake masa zuciyarsa ya tsarkake masa harshen sa yace ma zagal basar wa ma taga idansa bai karkace ba kuma bai wuce gona da iri ba ma ka zabal fu'adu mara'a zuciya ba ta yi karya ba game da abin da ta gani Allah ce alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak ashe ba mu yalwata maka kirjinka ba ma'ana lalle mun yalwata maka kirjinka da haka Allah ta'ala ya tsarkake annabi sallallahu alaihi wa sallam ta kowace nahiya duka gabobinsa duka tunaninsa duka kudurinsa babu wani abu na manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda shedan yake da rabo a ciki wanda har ta sa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wa sahabbai ma min ahadin minkum illa wa ma'ahu qarin قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير annabi ya ce wa sahabbai babu wani ɗaya daga cikin kufaci akwai shaidan tare da shi suka ce har kai ya rasulullah ya ce hanni sai dai Allah ta'ala ya taimaka min a kansa saboda ka ya miƙa wuya ya sadu da ya musulunta baya umarta ta da wani abu sai alkhairi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda yake da wannan matsayi da wannan martaba da wannan daraja da wannan daukaka da Allah ta'ala ya masa duk da haka ya kasance cikin dare yana tashi ya alwala ya sa gabansa gabas ya daga hannu yana addu'a yana Allahumma rabba jibra'ila wa mikaila wa asrafil fatir samawati wal ardi alim al-ghaibi shahadati anta ta bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi idhnika innaka tahdi man tashau ila siratin duk da wannan matsayi bai gushe ba yana roƙon Allah ta'ala ya shiryar da shi bai gushe ba yana roƙon Allah ta'ala ya nuna masa abin da yake mafita abin da yake gaskiya a cikin dukkan abin da jama'a ko al'umma ta yi saɓani a kansa ashe kaga babu wani wanda yake zai ji cewa baya da bukatar irin wannan addu'a baya da bukatar neman tallafi da agaji daga ubangiji dangane da abin da yake wato fuskanta ko yake aikatawa na addininsa ko na rayuwarsa dukkaninmu masu tsananin bukatuwa ne zuwa ga shiriyar ubangiji zuwa ga hasken ubangiji annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi sujjada a cikin sujjada sai yana addu'a Allahumma ij'al alfi kalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa fi kalbi nuran wa amami nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min fauki nuran wa min tahti nuran waj'al li nuran ala nuri annabi sallallahu salama haka yake addu'a yana roƙon Allah ta'ala ya sanya masa haske ta ko ina ya sanya masa haske a zuciyarsa ya sanya masa haske a jinsa ya sanya masa haske a ganinsa ya sanya masa haske a gabansa ya sanya masa haske a bayansa ya sanya masa haske a damansa da hagunsa da samansa da kasansa ya sanya masa haske bisa haske faman mai yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur duk wanda Allah ta'ala bai sanya masa haske ba to babu wanda zai iya haskaka masa gabansa don haka muna da bukatuwa ko da yaushe na mu rika addu'a Allah ta'ala ya haskaka mana rayuwarmu da haskaka mana zuciyarmu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon kauce mata babu abin da ɗan adam yake bukata irin ya ga ya gane hanya ya gane as tun anan duniya sai da zai iya haye as sirat da ubangiji zai sanya tsakanin wutar jahannama da kuma aljanna mutumin da ya kasance daga digansa a nan duniya ba su kafo akan siratul mustaqim ba to abu shakka a lahira ba zai iya samun ketare siradi da ubangiji ta ala yake cewa in minkum illa wari wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma yunajjil ladina amanu thumma yunajjil ladina taqaw thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jisiya ubangiji yace babu wani face ya bi ta kan jahannama in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya wannan hukunci ne da ubangiji ta ala ya riga ya zartar da babu makawa sun manunajin lazina takau Allah ce sannan mu tserar da waɗanda suka ji tsoron Allah wa nazaru zalibi na fi siya mu bar zalimai a gurfane a cikin wutar jahannama saboda haka babu wani face ya bata kan sirati idan har anan duniya bai samu tsayuwa a kan sirati mustaqim ba to alahira babu shakka ba zai iya haye wannan sirati ba ko kuma zai haye shi amma cikin wahala don haka dole ne mu rika roƙon Allah ta'ala ya shiryar da mu wannan tafarki kamar yadda ya koyar da mu kamar yadda ya dora mu akan turbar addu'a ko da yaushe cikin sallolin mu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin mu rika roƙon Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya a cikin dukkan al'amura kada mu rika daukan cewa rayuwa lalibe ne a duhu ko addini lalibe ne a duhu kawai kai abinda kake ganin shine daidai koda kuwa baka da tabbaci akan cewa wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar al'ummarsa a kai kokarin sanin abin da yake gaskiya ta ka yi ƙoƙarin kokarin sanin abin da ba gaskiya ba ka ƙaurace masa addinin musulunci ba addini ba ne da ake bin rurube ba addini ba ne da ake bin abin da aka taso aka gani ana yi ko da ko ba a san dalilin da ya sa ake yinsa ba addini ne da aka kafa shi akan basira akan hujja kamar yadda Allah ta'ala yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam قل هذه سبيلي أدعو إلى ala basiratin ana أنا ومن اتبعني سبحان الله وما ana من المشركين kace wannan ita ce hanya ta shine tafarki na ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah ala basira a bisa basira wato a bisa hujja a bisa ilimi a bisa dalili ba haka kawai jin cewa mutum ya saba da abu ko al'ada sace ya dauka shine addini sai ka samu basira a cikin wannan addinin sannan ka zama a bisa tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana Allah ta'ala ka shiryar da mu tafarki madaidaici Allah ta'ala ka ganar da mu gaskiya Allah ta'ala ka ba mu ikon binta ka ganar da mu kariya ka ba mu ikon kauce mata to amin amin wannan tambayar mu ta farko a wannan mako cewa take yi me ake nufi da kalmar ijtihadi to ijtihadi abinda ake nufi shine malami ya yi kokari ya gane abin da yake daidai musamman cikin matsalar da aka je jeho masa ko tambaya ko yake bincike akan ta yayi kokarin bibiyar dalilai na alkur'ani da sunna da ijma'i da kiyasi da sauran dalilai waɗanda malamai suka yi bayanin su bin waɗannan hujjoji da ce su da ƙoƙarin tantance abin da yake daidai da abin da ba daidai ba shi ake kira ijtihadi ijtihadi ana yin sa wato a dukkan wani wanda ba annabi ba ne to yakan yi ijtihadi malamai sun yi sabani cewa annabi annaba suna yin ijtihadi ko ba sa ijtihadi wasu suka ce annabi suna ijtihadi ga abin da ba a saukar masa wahayi ba amma da zara aka saukar masa wahayi shi kenan amma ga al'umma wani ijtihadi an san ana yin shi da kokarin gano gaskiya idan mutum ya yi kokarin bin dalilai da bincike a kansu da bin diddigin su da kalailece su idan ya dace da daidai din da yake nema to abu shakka wannan yana da lada guda biyu ladan kokarin da ya na gano wannan hukunci da kuma wato ladan kokarinsa da kuma ladan gano hukuncinsa samun cin nasara ya gano daidai din annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza shahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa in ijtahada al-hakim fa akhta falahu ajr wanda duk Eh, idan malami yayi kokari yayi ijtihadi wajen ya gano daidai kuma ya ci nasarar gano wato yana lada biyu ladan sa na farko shine ladan kokarin da yayi lada na biyu kuma ladan cin nasarar da yayi ya gano daidai din sannan idan ya kuskure kuma yana da lada guda daya shine ladan kokarin da yayi wajen ya gano wannan daidai din sannan kuma Allah ta'ala zai gafarta masa abin da ya na kuskure idan malami yayi ijtihadi ya dace ya gano gaskiya to wannan shi shine ake bin sa sau da kafa ba dan yana walan wala ba sai dan yana kasancewar ya gano abin da yake daidai da hujjarsa da nassinsa daga alkur'ani ko daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga abin da malamai suka yi ijma'i akan sa ko kuma ta hanyar kiyasi sahihi idan kuma malami yayi kuskure akan ya yayi na ishihadi to yakan samu lada guda a gurin ubangiji kuma ubangiji na yafe masa laifinsa ko kuskurensa saboda Allah ta'ala yana cewa rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ya ubangiji kaka kama mu da abin da muka yi na mantuwa ko kuma muka yi na kuskure da haka ishihadin da mutum zai yi kuskure wannan Allah ta'ala ba zai kama shi ba kamar da ya tabbata a ruwayar muslim hadisan abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yace ce Allah Allah ta'ala ya ce kad fa'altuna ansa wannan addu'a da mu'mini suke la tu'akhizna in nasina aw akhtana amma game da shi wanda yake ah, mabiyi ne yayin da ya gane cewa malaminsa ya yi kuskure a wata matsala to bai halatta ya ci gaba da binsa ba akan wannan kuskure idan shi malaminsa Allah ta'ala ya yafe masa saboda iya kokarinsa da ya yi wajen ya gano wannan matsala din ya yi kuskure to shi wannan bayan ya gano cewa malaminsa bisa kuskure ya yi fatawarsa to bai halatta ya bi shi ba in kuma ya bi shi to shi yana da laifi ba zai fake da wannan cewa malaminsa shi ne ya faɗi wannan magana ba domin malaminsa shi karan kansa ba shi ne hujjar ba hujjar shi ne abinda ya cimma na daidai ko abinda ya cimma na hujja na dalili daga alkur'ani da sunna saboda haka abinda malami ya yi daidai ana binsa a kai abinda ya na kuskure bisa istihadi allah ta'ala zai ba shi lada kuma ana masa addu'a allah ta'ala ya yafe masa abinda ya na kuskure wannan a takaice shi ake nufi da istihadi to sai tambayar da ke cewa mutumin da ya karbi garatuti zai fitar musu da zakka ganin cewa sun dade ana tara su to duk abinda mutum bai zama mallakarsa ba koda kuwa ana tsammanin zai zama nashi to ba zakkarsa ba ta waje ba a kansa sai lokacin da ya mallake shi domin wani abu ne da ba tabbas cewa zai shigo hannunsa sau tari ana samun irin wannan wanda zai cancanci shi wannan dukiya din amma ba a bashi ba saboda ka yayin da ya shigo hannunsa ya tabbata ya mallake shi ka wani lokacin zai fitar masa da zakka daga lokacin da ya shekara a hannunsa kuma in ya kai nisabi idan bai shekara ba ba daga karbarsa zai fitar masa da zakka ba kuma zai ce zai fitar masa da shekarun da suka wuce ba tun da wani abu ne da bai zo hannunsa ba bai tabbatar da mallakarsa ba har sai lokacin da ya zo hannunsa wani ya ce shan wai akwai hadisin da ya ce duk wanda ya shafa shekara yana kiran sallah aljanna ta tabbata a gare shi akwai wani hadisi wanda yake cewa ah, man azzana man azzana sanatan alaniyatin sadiqa hushira yawmal qiyamati wa uqifa ala babil janna wa yuqalu lahu ishfa man shi'ta cewa duk wanda ya kiran sallah shekara guda da kyakkyawar niyya ko kuma niyya ta gaskiya za a tashe shi ranar gobe kiyama a bisa wato a tsayar da shi kofar a gidan aljanna a ce da shi ne mace tan wanda kake so ka ceta kuma a bashi ceto wani hadisi yana nan amma bai tabbata ba kamar da malamai suka yi bayani a siyudi ya kawo shi a cikin zailul ahadisul mawdu'a wato littafin su da tattara hadisai wanda ba su tabbata ba ya kawo shi a cikin jami'u sabir bai kuma ce komai a kansa ba amma a cikin littafin sa zailul ahadisul mawdu'a ya kawo shi ya ce hadisi ne wanda yake bara gurbi wanda bai tabbata ba hadisin ƙarya ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗe shi ba yana na cikin littafin al-fawaid al-majmu'a fil ahadith al-mawdu'a hadisai wanda suke ba su inganta ba wanda imamu shaukani ya rubuta sauran hadisi ne wanda bai tabbata ba kiran sallah yana da falala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisai ingantattu masu yawa wanda al-imam al-munziri ya kawo wasu a cikin littafin sa at-targhib wa tarhib ah, wanda yake magana akan falalar kiran sallah kamar wanda ya kiran sallah cewa dukkan wani wanda ya ji shi zai masa addu'a zai roƙa masa gafara na gobe kiyama zai masa zai roƙa masa gafara sannan kuma zai masa shaida ranar gobe kiyama sawa'un mutum ne ko aljanni ko dabba ce to kaga wannan karan kanta wata falala ce babba ta mai kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-mu'azzinuna atwalun nasi anaqan yawm al-qiyamah wato masu kiran sallah sun fi kowa dogon wuya ranar gobe kiyama malamai suka ce abinda ake nufi a nan ana nufin turmutsutsi da za a samu na yau ranar da Allah ta'ala zai tattara mutane su za su samu numfasawa kamar ka shiga cikin turmutsutsi ne da cinkoso amma kana da tsawo kaga zaka shaki numfashi yadda kake so sabanin wanda yake mai wato mai karamin diri wanda yake gajere to wannan turmutsi din zai iya damun sa zai kuma cutar da shi to kamar Allah ta'ala ya yi alkawari ne ga waɗanda suke kiran sallah cewa a ranar gobe kiyama ba za su sha wahalar turmutsin tsayuwar ranar hisabi ba kaga shi karan kansa wannan falala ce babba ta mai kiran sallah sauraka akwai falala iri-iri amma wannan hadisin idan ma ka wani ya faɗe shi to bai tabbata ba hadisin ƙarya ne bai tabbata ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin sanadinsa akwai wani da ake kira muhammad ibn maslama da wanda ake kira musa ibn abdullahi tawil wanda dukkaninsu malamai sun karyata su su shi muhammad shi musa ibn salama yana rawaito hadisan ƙarya daga anas ibn malik domin hadisin ana jingina shi zuwa ga anas ibn malik sauraka hadisin yana karya wanda bai tabbata ba hadisan da suka tabbata na falalar kiran sallah sun wadatar ba a bukatar wani hadisi kuma wanda yake bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to sai sako da yazo daga dan habu kurna wanda yake cewa ina neman karin bayani akan hadisin da ya haramta take wando to akwai hadisai da yawa wanda suka zo ana akwai hadisin Abu Huraira akwai hadisin Abu Zar akwai hadisin ibn umar radiyallahu ta'ala anhu a hadisin abu huraira da yana cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man jarra saubahu khuyala lam yanzur illahu ilayhi yawm alqiyamah wanda duk zai ja tufarsa a ƙasa yana mai nuna isa da takama to ba zai shiga aljanna Allah ba ta'ala ba zai dube shi ba ranar gobe kiyama haka wani hadisin su shi a cikin muslim man jarra saubahu bataran lam yanzur illahu ilayhi wal wanda duk zai ja tafasa yana mai nuna isara da gobe kiyama Allah ta'ala ba ma zai kalle shi ba akwai hadisin Abu Zar a cikin sai Muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatatul la yanzuru Allahu ilaihim wa kalli yukallimuhum wala la yuzakkihim yawm al-qiyamati wa lahum azabun alim al-mannan wal munfiqu sil'atuhu bil halif al-kadhib wal muslih annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutane guda uku Allah ta'ala ba ma zai dube su bara na gobe kiyama ba zai musu magana ba kuma suna da azaba mai radadi suna da azaba mai tsanani annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka har sau uku Abu zar yake cewa khabu wa khasiru manhum ya rasulullah mutanen sun yi asara kuma sun tabi su wane ne ya ma'aikin Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi almannan wanda yake kyauta kuma yayi gori sannan wal munfiqu sil'atahu bil halif al kadhib da wanda zai ainihin bayar da wato wanda zai sayar da kadararsa amma da da rantsuwar karya wato rika rantsewa cewa kaza ya sayi kadaran nan domin a saye ta da tsada ko kuma ya rika rantsewa kan cewa an saye ta kaza domin shi mai tayawa ya kara masa alhalin karya yake to wannan shi ma yana cikin wani azaba sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wal musbilu izarahu da wanda zai bar tufarsa tana jan kasa a wata ruwayar wal musbil wata ruwayar wal musbilu izarahu da wanda zai bar tufarsa tana jan kasa hakanan ya tabbata hadisin abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ganshi tufarsa tana jan kasa sai yake cewa da shi ya abdullah irfa izarak fa innahu irfa izarak ya abdullah ka daga tufarka ka daga tufarka haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan gaban sayyidina abubakar cewa man jarra sawbahu khayla lam yanzur Allahu ilai sai sayyidina abubakar yake cewa izari yastarhi illa an yata'ahaduhu ya rasulullah qala lasta mimman yaf'alu khayla ce ya rasulallah annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya ja tufarsa a ƙasa Allah ta'ala ba zai kalle shi ba ranar gobe kiyama sai sayyidina Abubakar ya ce ya rasulallah ni tufata kan ja ƙasa amma nakan janyo ta wato nakan takan saki ta ja ƙasa amma nakan dago ta in dawo da ita yadda ya kamata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai baka daga cikin wanda suke yin shi bisa wato bisa jiji da kai da nuna isa da takama hakanan na umar lokacin da yake cikin rashin lafiyarsa wani mutum ya zo duba shi da ya zo ya gaishe shi ya juya zai tafi sai ya dubi ya kula cewa yana take tufasa sai yake ce masa ya abdullah irfa izaraka fa innahu anqa li thawbika wa arda li rabbik irfa izaraka fa innahu anqa li thawbika wa atqa li rabbik to ya kai bawan Allah ka daga tufarka fa innahu arza li rabbika domin wannan zai fi jawo saman maka yardar ubangijinka sannan kuma an kali sauzika zai fi sa tafakkata su tsafta ta yi tsafta to duk waɗannan hadisai da ire-iren su suna nuna cewa tufar mutum bai dace ta ja ƙasa ba sawa'un dogon riga ce ko wando ne ko wani abu mai kama da wannan ko alkyabba ce bai halatta ya sake tana jan ƙasa ba wani hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi da ya tabbata da yake cewa uzratul mu'min ila nafsis saq wa in kana wala budda ila al-ka'bayn wa ma'a min al-ka'bayn fa fi an-nar wato uzratul mu'min abun sawar wato tufar mu'mini tana tsayawa ne rabin koli wa in kana wala budda in kuma lalle sai ta wuce nan fa ila al-ka'bayn to kar ta wuce idan sawu fa ma asfala min al-ka'bayn fa fi an-nar duk abin da ya wuce idan sawu to a wuta to shine malamai suka ce hukuncin kalabi ne akwai hukuncin mutumin da yake sakin tufarsa ta wuce idan sawu ta ja ƙasa kuma yana mai jiji da kai da girman kai to wannan azabarsa ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abu Zar ka salasatu la yukallimuhum Allah al qiyamati wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim mutane uku Allah ta'ala ba zai kalle su ba ranar gobe kiyama ba zai yi musu magana ba ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai radadi annabi ya faɗi wannan hasar uku a ciki ya ce wal musbir izara to wannan shine wanda zai saki tufarsa tana jan ƙasa tare da nuna isa tare da nuna takama da girman kai da wulakanci ga mutane to wannan shi azabarsa ita ce wannan sannan kuma wanda zai saki tufarsa ta ja ƙasa ba tare da ainihin girman kai ba to shine wanda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mai cewa awzaratul mu'min ila nisfi sab wa in kana wala budda fa ila al-ka'bayn wa ma asfala min al-ka'bayn fa fi an-nar abinda yake ya karu ya karu sama da idan sawo to wannan a wuta to kaga wannan azabar ta takaita ne akan abin da ya karu wato iya abinda ka kara na tufar kai wuce idan sawo har ya kai yana jan kasa ba tare da girman kai ba to iya nan za a kona mutum wancan kuma yana nuna Allah ba zai masa kallo na rahama ba ba zai tausaya masa ba kuma yana da azaba mai radadi saboda azabar sa ta fi ta wannan wanda shi babu girman kai a ciki sannan shi batun girman kai kamar da ibn abdulbar yake cewa ko babu komai da yake nuna munin wannan aiki face kasancewar mutum in ma shi ba mai girman kan bane to ya kwaikwayi aikin masu girman kai wanda shi kansa wannan abu ne mai muni a ce ka kwaikwayi aikin waɗanda suke da girman kai sannan za mu ga sayidina abubakar saboda shi a halittarsa mutum ne wanda yake ba shi da ƙiba don haka in ya sanya in ya daura izaransa ma kwancewa yake sai ya ja kasa sai ya janyo shi shi yasa lokacin da ya ji maganar annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wanda duk ya ja tufasa kasa Allah ba zai ba zai kalle shi wara da gobe kiyama sai ya ji tsoro saboda shi wani lokaci tufashi tana jan kasa to shine ya ce wa ya rasulullahi izari yastarfi illa an yata ahaduhu yakan saki yastarfi shine yakan saki wato in ya daura shi yakan kwance sai yayi kasa ce illa an anni ata'ahaduhu sai dai bana ina kula da shi wato da zaran naga ya kwance zan kuri in dawo da shi ya kama kogona annabi yace to lasta ya yafalu huyala annabi ya ba shi shaida to wasu suna hujja da wannan akan su take tufarsu su take wandonsu ko su take rigarsu ko su ji alkibarsu a ƙasa sai ai ba da girman kai suke yi ba sai ai abubakar ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu matsala tattare da shi to kaga anan ba su kula ba cewa shi sai na abubakar na farko dai bai yi tufarsa ba tun farko ta ja kasa saki take don cewa ya starfi na suna saki kaga ashe ba tun wajen dinki bane ce a dinka masa tufarta sa ta ja kasa tufarsa daidai da shi take amma kasancewarsa baya da baya da kauri saboda haka tufar ta kan kunci tunda izari ne lokacin suke daurawa sannan na biyu cewa da ya yi yayi haduhu ina kula da shi wato in ya saki ba na barin shi a haka sabanin wanda za a yi masa ɗinkinsa tun farko a haka ya yi ta tafiya a haka kaga ba zai kwatanta kanshi da sayyidina Abubakar nan ba sannan na uku na Abubakar ya samu shaidar wanda layan yantiqu anil hawa in illa wahayin yuha ya samu shaidar ma'aiki sallallahu sallama wanda babu ta yadda za a annabi sallallahu sallama ya gaya masa da ba haka ba saboda ka annabi sallallahu sallama shi ya wanke shi cewa baka cikin wanda yake yin haka bisa girma kai ba shi wanke kansa ba to in kaga mutum yayi a yau ba yanda zai je ya samu wani mutum mai matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam da zai iya wanke zai iya wanke shi sannan kuma shi in ya wanke kansa yace shi ba da girman kai yake yi ba anan ya shiga cikin fadar Allah ta'ala da yake cewa la tuzakku anfusakum huwa alam biman ittaqa kada ku rika tsarkake kanku Allah ta'ala shi yafi sanin mai tsoronsa. sauraka ya shiga cikin masu tsarkake kansu alamtar idan lazina yuzakkuna anfusahum ya yuzakki man sha Allah ce baka ga waɗanda suke tsarkake kansu ba ai Allah shi yake tsarkake wanda ya so sauraka annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake magana da wahayi daga ubangijinsa yana da dama ya tsarkake na abubakar amma a yau baka da wani wanda zai ce lasta mimman yaf'alu khuyala ashe kaga abin da yafi daidai shine ka tsaya ka kula da tufafinka ka tsaftace su domin ka samu yardar ubangijinka wannan shine abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da wannan matsala to sai baya ta gaba da take cewa menene hukuncin zagin wanda ba musulmi ba a daga sadiq to shi zagi kwata-kwata baya daga cikin abin da Allah ta'ala ya bautar da musulmi da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ni lam ubas la'ana ni ba aiko ni in zama mai zagi ba mai la'anta ba ban zama mai la'anta ba lokacin da sahabbai suka ce ya rasulullahi ala tal'anil kuffar ya ma'aikin Allah ba za ka la'anci kafirai ba sai ya ce inni lam su la'anan wa inda ma bu'istu rahmatan ba a aiko ni mai la'ana ba mai zagi ba an aiko ni da in zama rahma Allah na cewa ma ka illa rahmatan lil'alami alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga mu'minai saboda haka Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da rahama ne ba da la'ana ba don haka dukkan wani wanda yake mabiyin annabi sallallahu alaihi wasallam mai koyi da shi to ba zai zama haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysal mu'minu bila la'anin wala fahashin wala mutafahish mu'mini ba mai la'ana bane ba mai maganar alfasha bane ba mai maganar banza bane saboda haka baya daga cikin koyarwar musulunci mutum ya zama mai la'ana mutum ya zama mai zagi ko da waye ko ga waye ma tunda annabi cewa akai ala tal'anul kuffar yace a'a kuma sannan za mu ga ladabi da Allah ta'ala ya yi wa muminai alkur'ani ya nuna musu hatta ma ba mamar shi kansa kafirin ba ko abin bautawa sa ka zaga kaka zage gunkinsa da yake bautawa ko wani dutsensa ko wani ta tsumburburarsa ko wani abinsa kada kai haka don shi in ya tashi rama shi ma allah da kake bauta zai zaga kaga anan ka jawo abin da yake an yi wa allah ta'ala abin da ba daidai ba allah ta'ala ce wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bi ghairi ilm kada ku zagi abin da suke bautawa ba Allah ba su in suka tashi fa za su zagi Allah ne bisa ta'addanci da zalunci ba tare da ilimi ba kaga idan har Allah ta'ala ya hana ka zagi gunki da kafiri yake bautawa min babu aula abin da yafi dacewa a ce kada ka zagi shi karan kansa kafiri din sauraka abin da duk yake zagi ne ba za ka yi shi ba akwai wani lokaci mutum zai iya yin wata magana wani ya ce zagi ne to kaga wannan ba shi ake magana ba wato kamar a ce abin da kuke bautawa baya ji baya gani baya amfanar da ku baya cutar da ku kure da bautar masa so sa iya daukan wannan zagi ne to amma wannan ba shi ne zagi ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya gaya wa quraishawa irin waɗannan maganganu cewa kuna bauta abin da baya ji baya gani baya amfanar da ku komai kuna barin wanda yake wanda yake Allah mai ji mai gani wanda yake amfanar da ku yake kare muku cututtuka sai suke cewa yana zagin allolinsu haka suka zo suka ga abu talib cewa ka hana dan dan uwanka zagin allolinmu yana zagin allolinmu yana nuna cin wawaye ne marasa hankali annabi sallallahu alaihi wasallam baya zagi amma maganar da ya faɗa ta gaskiya ita ce suka ta suka mai da ita zagi to wannan ba shi ne ake nufi da zagin ba dan ka ce wani abu da mutum yake yi ba daidai yake yi ba ko wani abin da yake bautawa ko ya rika ba Allah ba ba zai amfane shi a ranar lahira ba ba zai kaɗe masa wata cuta ba ba zai jawo masa wani amfani ba sai ya ce ka zage shi to wannan ba shi ake nufi ba abin da ake nufi dai ka faɗi wata kalma ta batanci zagi dai ba haushin ka ce zagi ya san haƙiƙanin abin da ake nufi zagi to wannan shi aka hana ba daidai ba ne mutum ya zagi wanda ba musulmi ba ko ya zagi abin bautarsa ko ya zagi wani wanda zai iya ainihin shi kuma in ya tashi mai yadda martani zai faɗi kato ɓara ce zai faɗi wata kalma ce mai muni gare shi ko ga addininsa ko ga abin da yake bautawa Allah ya kiyashe mu amin sai sakon abubakar muhammad kazaure wanda yake cewa mutum ne kujerar hajjin garin su ta kare sai karyar shi dan wata jihar ne ya siya da sunan jihar yaya hukuncin hukuncinsa yake to ita karya ba ta da amfani da inda mutum yake gaskiya tana ba shi abinda karya ba za ta ba shi ba idan yana da alaka da jihar ya ci shi da jihar ne babu laifi amma in baya da alaka da jihar ya yi karya to ba za a ce hajjinsa ba ta yi ba hajjinsa ta yi alakar karyarsa daban hajjinsa daban amma yin hakan dai ba shi ne aula ba kasancewar bai yi ba ya fi akan ya yi haka to sai su kwallo yake cewa shi ya halatta mutum ya janyo yaro tsawo na biyu shi ya shige na gaba alhalin yaron ya riga shi zuwa to ya danganta idan ya kasance sahun gaba kusa da liman daidai liman wato mutanen da suke bin bayan liman wanda in liman ya yi rafkanuwa zai iya jawo wani ya sashi ya zama na'ibinsa ko abin nan idan liman ya kasance ya ya bace a karatu za su da shi ko wani abu irin mai kama da wannan wanda zai taimaka wa liman to kamata ya samu masu karatu masu ilimi wanda za su iya mai gurbin liman ko da bukatar haka ta taso bai kamata wanda ba su da ilimi ko da ba yaro ba ne ko babba ne da ba shi da ilimi kamata ya zama na wannan gurin an bar wa waɗanda suke da ilimi ko da karatun liman ne ya cije masa za su ita da shi ko da liman ya samu tangarɗa da zai sa ya fita daga sallah zai iya jawo wani ya zama na'ibinsa to kamata ya zama kusa da liman annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa min kuma ulul ahlami wan nuha wanda yake cikin sunan tirmidhi min kuma ulul ahlami wan nuha masu cikakken hankali masu ilimi su zama a bayana haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce su zama su ke bina a baya shi yasa abdullahi dan mas'ud kamar yadda ya tabbata da gare shi in ya zo sahu ya kula cewa kusa da liman akwai wani wanda ba mai ilimi ba kun san abdullahi dan mas'ud makarancin alkur'ani ne yana daga cikin manyan makaranta alkur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su shaida ya ba su certificate cewa a koyi karatun su ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce koyi karatu irin karatun ibnu ummi ummi abd ummi abd shine abdullahi dan mas'ud koyi karatu irin karatun sa. sauraka yana da ilimi don haka in ya so saho ya kula cewa kusa da liman akwai wani wanda ya tabbata cewa ba mai ilimi ba ne amma ga shi a saho kusa da liman sai ya jayo shi sai ya shige gurinsa aka taba shi sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liyali ne minkum ulul ahlam wan nuha saboda haka akwai bukatar wannan to in har kasance yaro ba mai wayo bane ko ba mai karatu bane ya kasance a daidai kusa da liman to wannan kuma wani wanda yake da ilimi ba wai kawai girman shekarunsa ba ko girman jikinsa a'a yake da ilimi kuma yake ganin kusancinsa da liman zai taimaka ga tayar da liman in ya bata ko kuma shigewa ya kara sawa mutane sallah idan an bukaci haka sai ya jawo yaron ya shiga to wannan za a ce ya yi kuskure ba amma haka kawai saboda shi babba ne wancan kuma yaro ne kuma yaron nan ba wanda zai yi ta wasanni ba da shagaltar da masallata a yaro ne da ya fara hankali in ya tsiga sallah zai tsaya ya yi tare da masallata ba tare da ya kawo wasanni a ciki ba to ba daidai ba ne kawai ya zo janye shi su ma yara suna da haƙƙi kuma annabi sallallahu alaihi shi shi ce an sun kai shekara bakwai a umarce shi da sallah in sun kai goma ya zama na basi ba a ke su kaga shi ma yana da haƙƙi a cikin sallar nan annabi sallar alaihi shi ce a umarce shi ya sallar kuma yana daga cikin tarbiya da karfafar yaro da karfafa masa gwiwa a bashi ya zo masallaci kuma ya shiga sahu kamar yadda kowa yake shiga idan har ya kasance yaro saboda kawai yana yaro za a rika kyararsa ana daka mashi tsawa wai ya shiga sahu ko ya zo masallaci to wannan kaga an yi akasin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi makon a ja hankalinsa a cusa masa san abin a cusa masa san sallar in ya zo masallaci gobe je na sha'awar ya dawo an yi abin da zai wato razana shi ko ya harzuka shi ko ya fara jin cewa shi a shaida man bai cancanci zo masallaci ba saboda haka ba daidai ba ne kawai saboda yaro yana yaro a cire shi daga saho ta yi ba ya kasance shi ya fi cancanta da wannan gurin sama da wani wanda yake da shekaru saboda shi watakila ga da kananan shekarunsa amma ya haddace da yawa daga cikin alkur'ani amma san cewa a musulunci babu wani wata hujjar da ta ce sai balagagge ne zai jan sallah yaro karami ma yana jan sallah kamar yadda umar ibn salama sarima a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yi wa mutanensa sallah alhalin dududu bai fi shekara bai fi shekara shida bakwai ba amma yana jan mutanensa sallah saboda kasancewarsa ya fi su karatun alkur'ani zaka ka yaro zai iya kasancewa ba shi ya fi cancanta da wannan gurin saboda haka ita yarinta din shi ba ita ce abin dubawa ba dacewar a ce ya tsaya a wannan guri in kuma sahun gaba ne can gefe da gefe inda babu ma matsalar dan abin nan dan yaro ya tsaya ba daidai bane a janye shi saboda haka sai a kula da wannan abin ba sa sha'ani ne na girma ba sha'ani ne na karatu kuma tarbiya tana hukunta cewa a bar yaro ya shiga saho a kuma ƙara ƙarfafa gwiwarsa kada a rika abin da zai kore shi daga masallacin ko ya sashi ya tsani zuwa masallaci to sai zaɓen da ke cewa malam yanzu halin da muke ciki mutum ko da haƙinsa za a ba shi sai ya ba da cin hanci kamar ɗaukar aiki ko kuma ƙara matsayi a wurin aiki to ya halaccin bayarwar to kamar da muka sani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'anar rashi wal murtashi Allah ya tsine wa mai ba da rashawa da mai karɓar rashawa wato ya tsine wa mai cin hanci da mai karɓar cin hanci abinda malamai suke cewa mutumin duk da ainihin bai cancanci abu ba aka ce ya kawo kuɗi a yi masa a yi masa saboda wannan kuɗin to shi wanda ya bayar Allah ya tsine masa shi ma wanda ya karɓa ɗin Allah ya tsine masa saboda bai cancanta ba kuɗinsa ya bayar shi kuma wancan ya dauka ya bashi duk da ya san bai cancanta ba saboda ya bashi kuɗi to Allah ya tsine wasu wani shine cin hanci shine rashawa shine yake kashe kashe al'umma yake kashe ci gabanta yake kashe tattalin arzikinta yake kashe kyakkyawar zamantakewa a cikin cikinta komai zai lalace matukar ana samun irin wannan to amma malamai suka ce yayin da mutum haƙƙinsa ya zama ya makale ba zai fita ba wani ya kaka gida ya rike haƙƙin nan nashi ya kakkange ya nemi sai ya ba shi wani abu sannan ya ba bashi haƙƙinsa to a nan malamai suka ce a nan in ya bayar don ya kubutar da haƙƙinsa to bai ba da shi a bangaren ba cin hanci wato shi a ba mai laifi ba ne shi wanda ya karba shi ne mai laifi tunda shi ne ya karbi abin da bai cancanta ya karba ba shi kuma wannan ya bayar ne bisa tilas domin ya kubutar da haƙƙinsa wato a nan ana duba cancantar mutum ga wannan abu kamar misali daukan aiki ne mutum ne ya zo ya yi interview ta ba da takardunsa an gwada an duba an tabbatar cewa ya cancanta a bashi wannan aiki ya cancanci a bashi wannan matsayi to amma sai wani ya ce to ka cancanci a baka amma fa sai ka ba da wani abu to ya ga in bai bayar ba shi za a hana shi wannan aiki duk da cancantarsa to sai ya dauka ya bayar don ya samu haƙƙinsa to anan shi bai yi laifi ba wanda ya karba shi ya yi laifi ko kuma promotion din kamar yadda ya faɗa ya kasance dukkan ka'idojin da ake bukata a cika na promotion din ya cika su amma sai wani ya yi kabe-kabe ya ce ba zai ba shi wannan promotion ba sai ya ba da wani abu yake ga un bai bayar ba kuma haka zai ci zama to sai ya bayar zai ya kubutar da haƙƙinsa shi ma'anan babu komai a kansa amma shi wancan da ya karɓa yana da laifi saboda haka ana la'akari ne da cancantar mutum da kuma makarewar haƙƙinsa amma idan ya kasance shi bai cancanta ba promotion ne amma bai cancance shi ba saboda bai cika ka'idojin da ake bukata a cika ba kafin yi wannan promotion amma sai aka ce in kai wani abu za a yi maka promotion din a haka sai ya ba da wani abu to anan ya bada cin hanci saboda haka shi mai laifi ne wanda ya karba kuma ya shi ma mai laifi ne ko aiki ne za a dauka bayan an yi interview ya fadi ko takaddunsa wato ba su cika abin da ake bukata ba sai aka ce da shi amma duk da haka in ka kawo kuɗi za a dauke ka a hakan sai ya bayar aka dauke su to anan shi ma mai laifi ne shi wanda ya karba mai laifi ne za ka abin da yake cewa anan tambayar sa haƙƙin mutum ba zai fita ba sai ya bada wani abu ko promotion ne ya cancanta ba za a bashi ba sai ya bada wani abu to anan zai iya bayarwa don ya kubutar da haƙƙinsa amma wanda ya karba ya sani bai ci halal ba abin da ya ci haramun ne ya ci rashawa to sai sakon zainab faruk da take cewa da allah malam ina so a yi min karin bayani akan batun da ke cewa al'irku da sars shin wai hadisi ne to akwai hadisai da aka rawaito da wannan lafazi hadisin umar ibn umar anas ibn malik amma dukkaninsu babu hadisi ɗaya da ya tabbata babu hadisi ɗaya da ya tabbata cewa al'irku da sas ko ta khayyaru linuɓafikun fa'in al'irka da sas wato ku zaɓi matan da ya kamata ku aura domin wato al'irku irku shine jijiya jijiya na shiga wato jini tana shiga jini ko asali yana shiga jini babu shakka a musulunci ana son in za ka yi aure ka zaɓo mace wacce take da addini take da halaye na kwarai kuma take yar gidan mutunci ce ƴar gidan gida ne wanda yake na mutunci gida na mai addini ana buƙatar haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce tun kahul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li nasabi wa li jamaliha wa li diniha fa alayka bi zati dini taribat yadak ana auren mace saboda ko dukiyarta ko asalinta ko kyanta ko addininta annabi ya ce to amma ka alayka bi zati dan hore ka ka samu mai addini in ba haka ba za ka samu matsala to wannan ya nuna kenan ba laifi mutum ya auri mace mai addini mai asali ko mai addini mai kyau ko mai addini da ta cika ma waɗannan sharuɗa guda hudu mai addini mai dukiya mai addini mai asali mai addini mai kyau amma kai ya ɗauki mai kyau ba addini ko mai asali ba addini ko mai dukiya ba addini in yi haka zai samu matsala haka ba laifi ba ne don mutum ya yi wannan ya yi bincike domin ya samu wannan amma ba wai yana nufin idan aka samu yarinya mai addini mai mutunci amma iyayenta ba haka ba su iyayen nata ba su da mutunci ba su da addini ba su da kula da kansu ita ta zama zakka a gidan ta yi umar watakila yayyanta duk a haka suke to anan shi anan idan ya auro ta ya taimaka mata ya yi abu mai kyau domin ya taimaka mata don ta tsira da addininta ta tsira da mutuncinta ta tsira da kamalarta a nan ba za a ce ayi al'irku da sas kaka aure ta 'ya'yanka su zama eh, eh, wata lalatattu marasa mutunci kamar kakanninsu a'a wannan ba daidai ba ne ta yiwu ma ya zama na iyayenta ma ba musulmi ba cikin mata a da salama sanda yake auren wasu iyayensa ma ba musulmi ba ne daga bayan suka musulunta kamar eh, wato ainihin matarsa umu habiba umu habiba lokacin da take matarsa a gidansa abu sufiyan da ta hindu duk ba musulmi ba ne da ɗan uwanta muawiya duk ba musulmi ba ne amma annabi suna ya ci gaba da aurenta akwai wanda ya aure ta iyayenta ba musulmi ba kuma suka mutu ba musulmi ba kamar safiya bintu huyay babanta ba yahudi ne amma ita na cikin umar mu'minin saboda haka ba wai laifi ba ne da mutum ya auri wacce iyayenta ko ba musulmi ko ba mutanen kirki ba ko ba abin da matukar ita ta zama mai addini ce mai kyau ce maganar al'irku da sas wannan ba ba gaskiya ba ne saboda hadisun bai tabbata ba to sai sakon da yake cewa malam mutumin da yake da kanti da me zai fitar da zakarsa sako daga hamza alhassan khalid to mutumin da yake da kadara ta kanti yana da kayan sayarwa a ciki idan shekara ta yi zai lissafa kayansa da yake sayarwa zai lissafa nawa ya sai kayan da samu kudin da ya sai kayan nawa ya sai su in yi lissafa ya ga sun kai da sabi to zai fitar da zakka zai ba da kaso ɗaya bisa arba'in na abin da ya kama na kimar kudin kayan ba zai lissafa da shagon ba a kaddara shagon nashi ne ya sai shagon kuma da tsada ya sai shi to zai lissafa da shagon bai ce to kantin zai yi kaza da haka kayan man aka hada za su yi kaza sannan aka tara zai su kaza a'a kawai kayan zai yi lissafa kadara zai lissafa nawa ya saya ya lissafa ya so sai ya fitar da wasu malamai suna cewa zai lissafa da kudin da ake sayar da ita a lokacin ba kudin da ya saya ba saboda kudin da ya saya din zai iya zama kadara ta faɗi da ya sai ta da tsada amma ba a sai da ita haka kaga ba za a ce lissafa da wannan ba wasu kuma suna cewa lissafa da kudin da ya saya domin in ya lissafa da kudin da ake sayarwa ta yi kuma shi bayan ya gama lissafi kuma kadarar ta faɗi ala'ayyar halin idan har kudin da aka saye ta ɗin yana nan ba bai yi ƙasa ba ya lissafa da wannan ɗin ta sai fitar da zakarsa bisa kimar da wannan farashin ya bashi wannan ita ce zakar kadara sai sakon umar sheshe wanda yake cewa malam da allah ya hukuncin wanda ya sha giya saboda ya samu kansa a ƙasa mai tsananin sanyi kuma idan bai sha ba sanyin zai cutar da shi baya halatta ga musulmi ya sha giya a kowane yanayi giya ba za ta taɓa zama magani ba na sallar da wasallam yana cewa inna allaha lam yaj'al shifa'a mati fi ma harrama alaiha Allah bai sanya warakar ko maganin waraka ta wata cuta a cikin al'umma ta ba cikin abin da ya haramta musu haka abin da Allah ta'ala ya haramta haramun ne ba zai zama waraka ba saboda haka sai ya bi hanyoyin da dole ne a kasar akwai musulmi in kana maganar kasashen turai kamar abinan kasashen eh, kasar rasha da jumhuriyoyin da suke kewaye da ita to duk akwai musulmi kuma ba na jin cewa dukkan wani musulmin da yake gurin dan giya ne dole suna rayuwa kuma akwai hanyoyin da suke bi wajen kare kansu amma shaidan ne zai yi mutum hudu ba cewa in ya sha giya to zai zama ta kare shi daga sanyi wannan ba bai zai halatta gare shi ba na aka koda da sanyi mai tsanani a ƙasa ba zai halatta masa ya sha giya ba sai yi sakon da ke cewa malam wai shan wane ne ibn kasir ibn kasir malami ne daga cikin manyan malamai na addinin musulunci wanda suka yi gagarumar hidima ga addinin musulunci musamman alkur'ani tafsirin alkur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wato hadisansa ibnu kasir sunan shi isma'il ibn umar ibn kasir isma'il ibn umar kasir zaw kasir mutumin siriya ne kasar sham a yanzu an haife shi a wani gari da ake kira busra wato wani yanki da ake kira busra a cikin a cikin kasar siriya daga baya ya dawo bayan rasuwar mahaifinsa yayansa ya dawo da shi cikin garin dimashq ne babban birnin syria yanzu an haife shi shekarar hijira tana 701 mahaifinsa ya rasu tun yana dan karami bai fi shekara bakwai ba sanda mahaifinsa ya rasu yayansa ya kawo su ya dawo da sunan dimashq inda ya karatu ya haddace alkur'ani bai fi shekara goma ba ya lizumci manya-manyan malamai domin garin dimashq wancan lokaci gari ne da ya shahara da malamai irin su uh, uh, abin al'imamun nawawi da 'ya'yan kudama alu kudama da al-maqdisiyin da irin su abul hajjaj al-mizzi irin su uh, al-hafiz zahabi irin su alamuddin al-barzali irin su ibnu kasir irin su ibnu shuhna manya-manyan malamai wanda suka yi fice a fannoni daban-daban sun kasance nan ne garin da suke zaune saboda ka ya zo wani gari wanda yake tattare da manyan malamai haka ya lizumci malamai ya karanta littattafai ya haddace da dama daga cikinsu ya dace littattafan hadisi masu yawa ya kuma zauna da malamai waɗanda suke masana masu yawa irin su alamuddin albirza'a irin su ah, abul hajjaj al-mizzi wanda ya karanta littafinsa a gabansa littafinsa eh, tazibul kamal fi asma'ir rijal har ma ya auri yarsa ya zama sirikinsa hakanan ya yi karatu a gurin eh, abul abbas ibn taimiyya rahimahullah ya yi karatu a gurin eh, alhafiz zahabi wanda shi ne babban malamin tarihi a wannan lokaci da kuma ilimin hadisi ya yi karatu a wajensa banda shi ya karatu a wajen malamai da dama kama ibn rajab alhambali wanda ya tasirantu da da malamansa ta fuskar ilimi sosai kuma ya ba da gudunmawa kwarai da gaske ta fuskar eh, ilimin hadisi da kuma abin da ya shafi tafsirin alkur'ani tafsirinsa tafsirul azim wanda shi ne tafsirin eh, tafsirin ƙoran azim wanda aka fi sani tafsir ibnu kasir tafsiri ne mashuri da ya tattaro hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama da maganganu na magabata wajen fassara alkur'ani ko littafin sa na tarihi shi ma mashhuri al-bidayatu wan-nihaya da littafi ne mashhuri da ya dauko tarihi tun zamanin tun kafuwar duniya har zuwa zamanin sa da kuma littafin sa jami'ul sanad wal masani ko jami'ul masani da sunan littafi ne wanda ya kunshi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu ɗimbin yawa wanda an buga shi cikin sifili a kimanin 37 haka malami ne wanda yake shahararre kuma yana da rubuce-rubuce ya rasu hijirar mazala tana da shekara 774 wani shi ne ibnu kasir a takaici masha Allah Allah ya samu dace masu raro duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirma na wannan rana sai dai kafin mu sallama da ku kada ku manta za ku iya aiko da sakonninku na tambayoyi akan lambar waya 0800 biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku da kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma dai ta kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida shida hudu daya hudu biyar biyar haka zalika za ku yi aikowa ta kan adireshin imel na fatoyin rahama at yahoo.com ko kuma akan fatoyin rahama akan shafin rahama radio <coughs> facebook a madadin sashen addinin musulunci na gidan rediyon rahama farin cikin al'umma da ke yada shirye-shirye kan mita 97.3 a zanguna fm da kuma shi malaminmu a dr sheik muhammad sani umar jan lemo malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke nan kano bashir idris ungwaggo wanda ya tattara min sautin kan na'ura sunana anas idris hassan da na jagorance ku a wannan rana nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ولو أنا كتبنا عليهم أن an أنفسكم أو ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا ولهديناهم صراطا مستقيما